этому. Мин... Минроза... qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida toshkan qamalining 51 kuni sovuq biroz yumshab tushgan quyosh ochiq havoda harakat etmakda edi yerlar erib hamma yoq shilt pilt loy qo'rg'on ko'ngralaridagi qirovlar buqqa aylanib ko'kka ko'tarilmakda edilar bu kun tongdan boshlab toshkentning samarqand darvozasi tomonidan bo'lgan qo'qonliklarning hujumlari o'zlari uchun so'ng darajada halokat bilan tugalgan qo'qon sipohilari endigi hujumgacha shikast rehtlarini tuzatish yaralarini bog'lash damlarini olish uchun qo'rg'on yonidan qayoqqadir qo'shlariga ketganlar qaramoqqagina emas so'zlashga ham dahshat kamalon darvozasi bilan samarqandgacha bo'lgan qo'rg'on ostlari bu ikki darvoza oralari 500 adim keladir boshsiz va ishtondan boshqasi tunalgan inson gavdalar bilan to'libdir bu ochiq mozoristonni qo'rg'on kungrasi ustida mudofadan so'ng charchab quyoshda jelinib o'ltirgan sallalik qalpoqlik va papoqlik toshkan mudofiylari ming turlik shodliklar ichida tomosha qiladirlar bu ikki darvoza orasida ikki xil holat hukm suradir qo'rg'on ostlarida jahannam dahshati bilan yalang'och boshi tanidan olinib qora qoniga belangan odam gavdalari yotib qo'rg'on ustida ikkinchi kishilar dunyo shodlig'i ichida suzadirlar qo'rg'on ustidagi qahramonlardan bittasi kula kula bir sarkardani otib o'ldirganligini so'zlardi e adarlanatinichi o'zim Tamam otdimda. Ana Halege ishonmaysan otni ustidan uch gaz ko'tarilib yiqildi qo'ysanchi o'la agar ana o'la ana ana yotibdi o'sha qipchoqda o'q tegib o'lib olmaydi. yurib yura olmaydi. bunday borib qarasam ingrab yotgan ekan qilichim bilan boshini shartta kesib Belidagi mana oltin kamar ustidagi kim xob po'stini olib chiqdim zo'rmi bu boshlar uyumi ustida turgan qo'rg'on begisi yonidagi yigitga boshlar orasidan birini ko'rsatib o'z tanishlaridan bir bekning boshi bo'lganligini so'zlaydi shu paytda kamalon darvozasi tomondan yaroqlangan uch otliqning ot choptirib kelganlari ko'rinib qo'rg'on ustida o'ltirgan mudofiylar ichida olag'ovur Ey korgan üstüdeki azametler, hazır bulunuz, yasav tartınız, bek geledirler. Ey Hüseyin Bey, darba zabanlarga yügür, hazır tursunlar. Garbek yüzbaşı, siz yigitlaringizni tartiblangiz. Yasovul boshi. Ahoy! Hozir bo'lingiz. Bosh ustiga. Hozir bo'l yigitlar, tartibingni tuzat, salomga tayyorlan. Xudaychi Qo'rg'onbegi qotaga yetib, bek hazratlarining hozir yetib kelishlariga bashorat berdi. yana otining boshini burib yigitlari bilan orqaga qaytdi xudaychi boshining xabaridan bu kungi ulug' muzaffariyatni qutlag'ali azizbekning kelishi ma'lum bo'lar edi xudaychi jo'nag'ach qo'rg'on begining paytavasiga qurt tushib tipirchilab qoldi va u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi qo'rg'onning qo'riq o'rnidagi qahramonlar harakatga keldilar yuqori qo'riqdan bir pag'ona quyuga tushib saf yasov tortdilar shovqin suron orasida qo'rg'on begi ot ustida qo'rg'onning u boshidan bu boshiga chopib yurardi qahramonlar qo'llaridagi miltiq shashvar oybolta qilich va nayzalari bilan tizilishib oldilar safning o'rta yeridan yashil bayroq ko'tarildi shuning bilan aziz parvonachining istiqboliga lozim va vojib bo'lgan barcha tartib va tantanaga hozirlanilgan bo'lindi oradan uch to'rt daqiqa o'tgandan keyin kamalon tarafidan bir yuz chamaliq sarkarda va yigitlari bilan azizbek ko'rindi tilla jabduqli qizil ayğırıqa mingan quyosh yağdusu bilan turli tusga kirib tovlana darxan yoqa va etaklariga oltin o'qa tutulgan kimxob to'n kiyib belidagi oltin kamarga kumush qinli jazoiri qilich osgan boshiga oq shohidan salla o'rab oyoqlarini kumush uzangiga tiragan siyrak qoshli cho'qqi soqol bug'doy ranglik 45-50 yoshlar chamaliq bir kishi edi qo'rg'on ustida yasov tortgan qahramonlar qo'l bog'lab ikki bukilgan sumon ta'zim bilan azizbekni ilgariga o'tkaza boshladilar azizbek ularga qarshi oltin sopli qamchisini ko'kragiga ko'ndalang qo'yib boshi bilan ham javob ishorasi berib oldinlar edi shu kezda boshlari uymi yonda turgan qo'rg'on begisi otidan yerga tushib jilovini qovushtirilgan qo'llari orasiga oldi boshlari uyumi bilan azizbek orasi 40-50 ot adami qolgan edi azizbek qahramonlarning salomlariga javob qaytarishni ham unutib ko'zini kesik boshlarga tikdi azizbekning orqasidagi sarkarda va sipohlar ham bu dahshat uyumiga egarga qiyshiq o'ltirib tomosha qilib kelar edilar azizbek kishilari bilan boshlar yonig'a kelib to'xtadi azizbek bir muncha vaqt boshlarga tomosha qilib turdi da barakalla barakalla g'ayratlaringizga bu kun qipchoqlarga rustamona javob berib o'zlarini ham itdek qirg'ansiz bunchalik g'ayrat ko'rsatgan fuqarolarga rahmat dunyo turg'uncha tursinlar qo'rg'on begiga kim xob to'n yuzboshilarga atlas chopon boshqa yigitlarga uch tangadan pul inom berilsin taqsirimiz dunyo turguncha turib soyai davlatlari boshimizdan kam bo'lmasin taqsirimizning davlatlari bundan ham ziyoda bo'lsin xazinachilar sipohlar orqasidan ikki otni yetaklashib xudaychi yonig'a yetdilar bir otning ustiga choponlar ortilgan ikkinchi otdagi katta xurjinning ikki ko'zi liq tangi edi boshlab xudaychi ot ustidan bir kimxob to'nni olib qo'rg'on beyiga kiydirdi qo'rg'on begi to'nni kiyib azizbek haqiga uzun duo qildi so'ngra xudaychi bir yigitga to'n qo'ltiqlatib ikkinchi yigitga tangalardan oldirib qo'rg'on begi bilan birga qahramonlar yonig'a chiqdi qo'rg'on begining ko'rsatishicha kimga 3 tanga pul kimga adras chopon ulashilib boshlandi yarim soatlik bir fursatdan keyin qo'rg'onning boshdan oyoq yasov tortgan qahramonlarga inomlar ulashilib bitdi da Qudaychi o'zining quruq xurjini bilan Azizbek qotiga kelib qulluq qildi. Xo'sh, Qorxon begim, yigitlaringizning barchasi ham quruq qolmadimi? Davlatingiz soyasida taqsir. Barakalloh. Qipchoqlarning bugungi hujumi qay vaqtda bo'ldi? Tong yorir yorimas oqtepa tomonidan to'p ota boshladilar o'n o'n besh daqiqa o'tar o'tmas otliq qipchoq qo'shinlari ko'rinib samarqand darvozasiga yugurdilar shungacha men ham davlatingiz soyasida ikki darvoza oralariga merganlarni yayratgan edim boshlab samarqand darvozasi qo'rig'idan otishga buyurdim merganlar o'n o'n besh daqiqa orqasini uzmay miltiqqa o't berib turdilar qipchoqlar bizning tomondan otilgan miltiq o'qlariga chidalmay samarqand darvozasini tashlab komolon darvozasiga yuzlandilar <laughs> so'ngra davlatlari ko'lankasida komolon qo'rig'idagi merganlarni ishga qo'ydim hmm. bir soat chamasi otishgandan so'ng yov bizning o'qimizga chidolmay ikki darvoza orasida uch to'rt yuz o'lik qoldirib qochishga majbur bo'ldi bizdan yolg'iz besh kishi o'lib to'qqiz kishi yaralandi barakalla barakalla normat qipchoq ko'rindimi yo'q taqsir qo'rg'on yaqiniga yo'lamadi yo'lag'anda o'shanga hozir bo'lmoq kerak davlatlari yori bersa albatta bizning muddao ham shunda bu azizbek g'olibiyat daldasida qo'rg'onlardan bir aylanib chiqmoqchi edi shuning uchun samarqand darvozasidan o'tib qo'rg'on osti bilan chaqarga qarab yurishdilar qo'rg'on chaqarning chuqur jarlik arog'iga taqalib tugalar edi chaqar suvi ustiga qo'rg'on tiklash mumkin bo'lmay jarning usti qo'rg'ondan tabiiy bo'sh edi ammo jarning narigi tomoni bir tepadan iborat bo'lib janub biqini ma'lum chaqar suvi bilan g'arbi bo'z suv va ko'kcha arig'i bilan o'ralgan burun kabi bu tepa qo'rg'onsiz ham dushmanning hujumiga o'ng'aysiz edi tepa ustida sipoh turishi uchun bir necha binolar solingan janubi g'arbiga qaratib bir g'arbiga qaratib bir va shimoli g'arbiga qaratib yana bir barisi uchta to'p qo'yilgan edi bu tepa ustida doimiy to'pchi va qorovullar turar edilar azizbek sipohlari ila jarga tushdi va suv kechib haligi tepaga yuzlandi to'pchi qorovullar ko'zdan kechirilib ularga bir necha tangadan inom berildi shundan keyin tepaning kun chiqishiga qarab qaytdilar chunki tepaning boshqa tomonlari yuqorida aytilgandek bir necha terak bo'yi jarlik bo'lganligidan ko'kcha darvozasiga o'tish uchun suzuk ota mozori yaqini bilan ko'kcha arig'iga tushilur va undan keyin ko'kcha qo'rg'onlarga qaytib kelinur edi ko'kcha qo'rg'onlari qo'rug'ida anavi qo'rg'onlarnikidek mudofiylar ko'p bo'lmasa ham yo'q ham emas edilar xudoychi azizbekdan ilgariroqda qo'riqchilarni ogohlantirib borar miltiq shashvar tutgan yosh va keksa muhofizlar uni salomlab qarshi olar edilar va azizbekning rahmat fuqarolarim so'zini eshitib yaxshig'ina taltayishib qolar edilar shu ravishda ko'kcha chig'atoy sakbon qorasaroy taxtapul labzah darvozalarini o'tib eng qiyin qashqar darvozasiga yetdilar qashqar darvozasi o'rdaga yaqin bo'lgani uchun munda muhofiz va sipohlar talaygina bor edilar ularning salomlariga ko'milib azizbek qashqar darvozasining muyushiga yetgan ham edi tashqaridan kimningdir darvozani oshig'ich taq taq urgani eshitilib azizbekning oti hurkibmi qo'rqibmi ketiga burilib to'xtadi boshqalar ham to'xtashga majbur bo'ldilar azizbek qarshisida qo'l bog'lab turgan darvoza beyiga baqirdi nega qarab turasan darvoza ustiga chiq kim ekan u it darvoza begi yugurib qo'rg'on devoriga chiqdi taqsir bir chol darvozani ochib ichkariga ol assalomu alaykum ha va alaykum assalom bizning hasan ali ku kel hasan ko'rishaylik otabek esonmi <coughs> bu bizni kishimiz taqsir marg'ilondan keladir. azizbek labini tishlab qoldi chunki darvoza taqillatib otini hurkitgan hasanalini jallodga topshirish niyati albatta yo'q emas edi yusufbek hojining so'ziga javob bermay yo'lida davom etdi hasanali sipohlar orqasidan yusufbek hoji azizbek ketidan o'rdaga qarab yurdilar o'rda darvozasiga yetgandan keyin kutib turgan o'rda begi azizbekni qo'ltig'idan olib otdan tushirdi azizbek orda ichiga kirmakda ekan yusufbek hoji otdan qo'nib so'radi menga ruxsatmi bek ruxsat ertaga choyni o'rdaga kelib iching yaxshi taqsir yusufbek hoji sipohlardan birining qo'ltiqlashi bilan otiga minib narida kutib turgan hasanaliga qarab yurdi sipohlar ham o'rda ichiga ot yetaklashib kira boshladilar yusufbek hoji hasanalining vaqtsiz ham otabeksiz qaytishdan tashvishlangan qanday bo'lsa ham bir falokat yuz berganiga ishongan edi nega vaqtsiz kelding otabek sog'mi yusufbek hoji hasanaliga yetmasdanoq bu savolni berdi hasanali eshitmadimi yoxud eshitsa ham eshitmaganga solindimi har nechuk javob bermadi nega indamaysan otabek salomat bo'lmasa nega vaqtsiz kelding otabek qani otabek marg'ulon hokimi tarafidan qamaldi Nega? Nega? Sababi nima? Sababi ma'lum emas. Astagfirullah. Hasan Ali Otabekning Marg'ilon borgandan tortib qamalishigacha bo'lgan hikoyalarni so'zlab ketdi. Yusufbek hoji Bekning uylanishini ham oddiy gaplar qatorida eshitib ketdi marg'ilonda turib bir ish chiqarishga ko'zim yetmagandan keyin toshkent kelishga majbur bo'ldim hoji voqeani eshitib chuqur bir mulohaza ichida borar edi uning qanday kishi bo'lganini toshkentning 7 yoshlaridan yetmish yoshlargacha bilganlikdan guzar va mahallalarda unga duch kelgan kishilar joylaridan turib salom berarlar hoji bo'lsa javob qaytarishni bilmas go'yo kishilarni ham ko'rmas edi nihoyat shu holda ko'p yurgach orqasida kelmakda bo'lgan hasanaliga qarab otining boshini burdi otabek bilan qamalganlarni necha kishi deding uch kishi biri mirzakarim qutidor ikkinchi ziyo shoxchi uchinchi rahmat yaxshi sen buzurtdavining o'tirishlarida bo'lganmiding bo'lgan edim nima va qaysi to'g'rilarda so'zlashdilar otabek qipchoqlarga qarshi so'zlamadimi so'zlamadi boshqalarni ham bu to'g'rida so'zlari bo'lmadi ularning majlislarida bo'lmagan vaqting ham bo'ldimi har bir o'tirishlarda men hozir edim yaxshi sen ular bilan qayerlarda o'ltirishding birinchi martaba ziyo akanikida bo'ldik ikkinchi to'xta ziyo akanikida mehmonlar necha kishi edilar qutidor otabek andijonlik akram hoji men ziyo akaning qaynisi homid degan birov ziyo aka va uning o'g'li hammasi yetti kishi ikkinchi o'ltirish qayerda bo'ldi ikkinchi o'ltirish ziyo akanikidan ikki kun so'ng qutidornikida bo'ldi bu majlisda ham o'sha birinchidagi kishilar edilar yolg'iz homid yo'q edi tag'in qayerda o'ltirishdingiz boshqa joyda o'tirishmadik bundan 20 kundan keyin to'y bo'ldi to'yda albatta bunday so'zlar gapirilmaydi. hmm, ikkinchi majlisingizda kim hali Xomid dedingmi nega yo'q edi bilmadim nega yo'q edi qutidor aytmagan bo'lsa kerak qamalg'uvchilar otabek qutidor ziyo aka rahmat shundoqmi shunday xo'ja seni ham qo'rboshi yigitlari qidirdilarmi qidirdilar akram hoji andijon ketganida shuning uchun uni topolmadilar shundoqmi shundoq homidnichi uni qidirmadilar shekilli otabek qamalgandan so'ng allaqayerda ko'rgandek bo'laman bizga kelin bo'lmishni go'zal dedingmi ilohi otabek salomat qutulsin muhabbat qo'yganicha bor kelinning suluvligi marg'ilonda ma'lum ekanmi ma'lum ekan tillarda doston ekan xomat uylangan yigitmi bildingmi uylangan bizni hujraga kelganda ikkita xotini borlig'ini o'z og'zidan eshitgan edim homid sizni hujraga nima uchun kelgan edi nega buni boya so'zlamagan eding esimdan chiqib tur homid rahmat bilan birga otabekni ziyo akanikiga taklif qilgani kelgan edi va biz ularga osuv qilib jo'natgan edik ammo ularning unday bunday so'zlari bo'lmagan to'g'rincha kelib ketgan edilar yaxshi o'sha homidni sen qanday odam deb o'ylaysan qo'lansa so'zlik ichqoraroq bir yigit edi otabekni ishini og'ir deb o'ylamassiz hoji javob bermadi u javob bergali ham qo'rqar edi uningcha ish juda nozik g'oyatda qo'rqinch edi chunki marg'ilon zindonida yotquvchi qipchoq dushmani bo'lgan azizbek otalig'ining o'g'li edi toshkentning isyon chiqargan bir zamonida otabekdek bir yigitning marg'ilonda qanday gunoh bilan bo'lsa bo'lsin ushlanishi har jihatdan ham mudhish edi ul o'g'lining qutulishi yo'lida har bir mulohaza ko'chasiga kirib chiqmoqda ammo har birisidan ham bo'sh va umidsiz qaytmoqda edi eng so'ng o'g'liga hujum qilgan bu falokatning tadbiridan aqli ojiz qoldi miyasi ishlashdan to'xtadi parvardigoro keksaygan kunlarimda dog'ini ko'rsatma hasanala Qizim uning qamalganini onasi bilmasin albatta makkida otabek ila qutidorning isyonchilik gunohi bilan dorg'a osilishlarini jarchi shaharga xabarlab yurar va xalq og'zida otabeklarning emish memish hikoyalari edi homid ila birgalashib kirgan mirshabni qo'rboshi tashqariga chiqmoqqa buyurdi da homidni o'ltirishga imladi qo'rboshi nimanidir so'zlamoqchi bo'lsa ham negadir uning tili osonlik bilan harakatga kelmas va o'zi ham bir turlik o'ng'aysizlikda edi nihoyat qo'rboshi o'ziga bir turlik jasorat berdi bobolar dunyoniki miri kam ikki deganlar e, to'g'risi ham shundoq o'zingni yuz yoqqa ursang ham tiriklikning yana bir boshqa yamog'i chiqib turadir tuyg'un homid qo'rboshining nima maqsadi borlig'ini payqadi to'g'ri so'zlaysiz taqsir to'g'ri dunyoki hamisha mirikam ikki shu yetishmaslik balosidan to'yib ba'zi vaqtlarda kishini dunyodan chiqib ketgusi kelib qoladir <laughs> yaxshi kim dunyoda oshna og'ayni degan kimsalar bor eh. e agar shular bo'lmasachi taqsir kishi allaqachon dunyodan chiqib ketadir <laughs> shuning uchun men og'aynilarni ko'zlarim ustida tutaman ha ularni muhtojlik chog'larida ko'rsam e, o'zimni garovga qo'yib bo'lsa ham ehtiyojdan chiqarishga tirishaman balla balla mulla homid balla e, bunday og'aynilarning sadosi ketsang ham arzir ha <coughs> xo'sh e, shu kunlarda o'g'ilchalarning yoshi yetib sunnati nabiyani bajo keltirish taqozo etadir to'y keraklaridan ko'pini tadorik qilgan bo'lsa ham yetishmagan yerlari ham ko'p э, shuni sizni kelishingizdan oldin o'ylab o'ltirar edim e e de aka e ey aka siz achchiqlansangiz ham aytay <laughs> xo'sh xo'sh bu beklar zoti kishiga sira ham oshni bo'lmas ekanlar <laughs> ayniqsa siz hamon o'zingizni beklig'ingizga borib istiqnoingizni eskicha olib borasiz ha boshingizda shunchalik qayg'ingiz bo'lar emish ey bir og'iz menga aytmasangiz siz a yo'q yo'q yo'q yo'q mulla homid bu yoqda boshqa gap bor xo'sh xo'sh hukumat xizmatida turgandan keyin yuz yoqning mulohazasini qilar ekansan ha tuzuk bek aka tuzuk ammo menim oshnachilig'im tamom boshqachadur homid yonchig'ini chiqarib bir qo'lidan ikkinchi qo'liga oltinlarni sanab tushira berdi qo'rboshining ko'zi oltinlar ustida o'ynab, bular barakasida qiladirg'an sunnat to'ysini Marg'ilon beklari oldida orttiradigan obro'sini o'ylamoqda edi. Oltinlardan 20 tasi ajratilgach, sanoqqa ishonmay ko'rib turganim tushimmi deb uyqusiradi. Homid oltinlarni uzatdi. Mana alabi aka bu arzimagan oltin xolos oshnalig'imizning bog'lanishidir yana yetmagani bo'lsa qarab turmasmiz beka qarab turmasmiz qo'rboshi titrab qaqshab oltinlarni joyladi homiddan nihoyatda xursand edi mm-hmm. <coughs> xo'sh mulla xomis endi mm, bu kungi hangomalardan so'zlashaylik bu pochingiz ila jiyaningizni bu ishga aralashib qolganlari yomon bo'ldida bu so'zdan homidning yuziga qayg'irish alomati chiqdi va e'tibor bilan qo'rboshning og'ziga qaradi bu ikki begunohning qamalishlariga ham o'sha yaramas sabab bo'ldi shunday taqsir shunday yo'qsa ularni qamoqqa olishga qushbugi buyurmas edi ammo ammo kechagi qushbugiga so'zlagan so'zingiz otabek ila qayin otasini o'limga mahkum qilganidek pochchangiz ila bir qadar oqlaydir <laughs> shuning uchun men borgan so'ng bo'ladirg'ani hukm majlisida ehtimol qarindoshlaringizni qutqazishga muvaffaq bo'lurman tashakkur har holda qarindoshlaringizni qattiq jazo tortishlari shubhalikdir siz payqadingizmi yo'qmi kecha men jarchig'i bu kungi osilg'uvchilarni otabek ila mirzakarim bo'lganini tayinlagan edim marhamatingizga qulluq taqsir qulluq ammo shundoq bo'lsa ham qarindoshlarim to'g'risida xavfdaman buning haligi boshqacharoq bir ebini topib bo'lmasmikin ha taqsir boyag'i mukofotlar qo'rboshini chinlab bosh og'ritishga majbur etardi bu to'g'rida ul ancha o'ylab oldi kecha qushbegi oldida otabeklarni qay ravishda ayblab so'zlagan edingiz tag'in bir eshitib ishning rejasini olaychi qushbegiga so'zla xonim shunday edi otabek aytdi endi bizning toshkent xalqi qipchoqlarning jabru zulmi va tadbirsiz idorasi ostida yotib juda to'ydi boshlab toshkentdan qipchoq balosini yo'qotish uchun azizbek va otam boshliq isyonga tayyorlandilar shu maqsadda marg'ilon og'aynilarni ham qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoq uchun meni bu yerga yubordilar ha biz toki qipchoqlar qo'l ostida ezilamiz bir hovuch dala toblarga bosh egamiz dedi otabekni bu so'ziga Qutudor va akram hojilar qo'shilishib unga bu yo'lda yordamlashmoqchi bo'ldilar taqsir ammo men bo'lsam bu gapga qarshi tushib sizlarning bu fikrlaringiz yanglishdir axir biz 3 yil bo'yi janobi o'ta boy qushbegini qo'llari ostlarida yashab hech bir zulm ko'rmadik shu holda hukumat ustiga iqdomimiz kufroni ne'mat bo'lar dedim otabek menga qattiq so'zlar aytdi pochcham ila jiyanim bo'lsa mening fikrim dedilar ammo uyimizga kelgan mehmon deb ularga ochiq qarshilik qilmadilar bu majlisdan keyin men bir necha vaqt otabek va yo'ldoshlarini qonlari to'kilmasin deb bu gapni ichimga solib yurdim biroq toshkentda azizbek va yusuf hojilar isyonni boshlagandan so'ng o'zimning bu ishimni hukumatimiz uchun xiyonat bilib qo'rboshi janoblariga xabar berdim o'zimni sodiqona bu xizmatim evaziga janoblardan ojizona o'tinchim shuki bu sirni sizlarga bildirguvchi men bo'lganligimni o'zlaridan boshqa kimsa bilmasin hatto muttahamlar ham sezmasinlar mana faqirning otabeklarni ayblashim va qarindoshlarimni oqlashim xulosasi shundan iborat barakalla barakalla mulla sizni bu gaplaringiz judayam o'rinli tushgan men ishonamanki ziyoka bilan rahmat qutulurlar taqsir buni nimaga suyanib aytasiz suyanchig'imiz ma'lum qushbegiga otabek ila qutdorni osmoq fikrini bergan bu so'z pochangiz bilan jiyaningizni nechuk qutqarmasin e, pochcham bilan jiyanim ilgarigi so'roqda qanday javob bergan edilar buni xotirlay olasizmi taqsir ularning javoblari kechagi sizning oqlashingizga sira ham qarshi kelmaydir chunki ular majlisda bunday so'z bo'lmadi deb tondilar bu esa o'z uylariga kelgan mehmonlarni rioya qilishlari bo'lib chiqadirdi yana ish sizning oqlashingizga yopishib keladi ammo bey aka bo'ldi bo'ldi endi ortiq o'ylamang mulla homid orada siz qo'rqadigan hech bir ish yo'q homid nimadir aytmoqchi bo'lar edida o'ng'aysizlanib to'xtar edi bir ikki qayta og'zini jo'plab qarasa ham yana so'zlay olmadi qo'rboshi uning bu holidan xabari topdi xo'sh gapiring gapiring ah, bunda yot kishi yo'q taqsir bu kun hukm majlisida pochcham ila jiyanim so'zlaridan yanglishib ketsalar nima bo'ladur nega yanglishsinlar ular bilganlaridan ortiqni albatta so'zlamaslar o'lim degan narsa ko'z o'ngiga kelib to'xtagandan keyin otabekdek mehmonlar g'oyasi ko'ngildan yuvilur so'zning to'g'risini aytishga majbur bo'lurlar va ish sizning ayblash oqlashlaringiz ruhiga kelib to'xtar homid yana ham o'ng'aysizlanib tushdi o'zining ichki sirriga shu choqqacha tushunolmagan qo'rboshiga la'natlar o'qir ekan ayblash oqlash so'zlarimni ruhini siz bir yoqqa qo'yib beringda taqsir ha bu ishni ichki tomonini mulohaza qilaylik xoin ila sotilg'an ko'zlar to'qnashdilarda bir birisidan ma'no olishdilar va oraga bir necha daqiqa so'zsizlik jimjitlik kirdi qo'rboshi chindan ham bu o'ringacha homidning ichki sirriga mutalli bo'lmagan qo'liga kirgan oltinlarni ham yolg'iz uning qarindoshlarining qutulishlari yo'lidagi choychaqalar deb bilar edi ammo endi ilgari va hozirda kissaga tushgan oltinlarni otabek ila qutidorning qon baholari ekanligini sezib vijdoni to'lqinlana yozdi va mutaraddid bo'ldi qurboshining bu holi homidni ma'lum ikki yo'l ustida qoldirgan edi bu ikki yo'l ustida qolgan homid sarosima edi o'zini jahannamga yuborish va najotga chiqarish ixtiyori qarshidagi bekning qo'lida edi unga tez tez qarar va hol tili bilan unga yana ko'p oltinlar va'da qilar edi bu va'dalarni homidning yuzidan o'qigan qo'rboshi ikki kishining xun baholari deb qichqirmoqda bo'lgan vijdon sadosini eshitib o'ltirmadi qushbegiga qilgan ayblash oqlash yo'llarimni pochcham ila jiyanimga tushuntirish kerak deb o'ylayman taqsir ha tushuntirsak tag'ram yaxshi undo bo'lsa vaqt qochirmasdan ularning yonlariga tushib to hukm vaqtigacha uqtira olasizmi taqsir mumkin mumkin o'zingiz tushsangiz yana yaxshi otabekilar ila qutidorlarnigina emas hatto pochcham ila jiyanimning ham menim bu ishlarda ishtirokim borlig'ini bilmasliklari kerakdir taqsir ma'qul ammo bunda sizni maqsadingizga qarshi bir gap borki hukm chog'ida qushbegi sizni yo'qlasa nima bo'ladi bu taqdirda ular sizning bu ishni omili bo'lganingizni bilmaslarmi masalaning bu tomoni ham homid uchun yomon edi farishtadek sof holda qolmoqchi bo'lgan homidning bu hol sirrini ochar yuzdagi niqobini olishga raqiblar ila yuzma yuz kelishga majbur etar edi hukm majlisida bo'lmasligimni uxtangizga ololmaysizmi ha o'qtaga olmoq qiyin ammo bu bir ehtimolginadir chunki xushbegining bir narsaga qaror bergach ortiq tekshirib o'ltiradirg'on odati yo'qdir mayli mayli taqsir basharti yuzlashmoqqa to'g'ri kelganda ham men hozir taqsir barakalla o'tkir qonsirag'an xanjarini beliga osib oy boltasini ko'targan jallod qushbegining hukmiga muntazir edi qushbegining o'ng tomonida qo'rboshdan tortib shahar ayonlari qarshisida otabek qutidor ziyo shohchi va uning o'g'li rahmat gunohkorlar va ularning orqasida muhofiz yigitlar otabek bilan qutidorning gunohlari ulug' bo'lganlikdan qo'llarida kishan ziyo aka bilan rahmatning qo'llarida bu narsa yo'q edi qutidorning yuziga o'lik tusi kirgan otabek bo'lsa garangsigan qiyofatda ana ular o'zlarini bir muncha tetik tutmoqda edilar xushbegi o'zining yozilib qo'yilgan hukmnomasini qo'liga olib o'qishga hozirlandi hamma tip tinch yerga qaragan edi men kim marg'ilon hokimi o'taboy qushbegi o'z hukmimni xoqon ibn xoqon janobi oliy xudoyorxon ismi shariflaridan eshittiraman xudoyor ismini eshitguvchi ayon uning ta'zimi uchun o'rinlardan turib yana o'ltirdilar e'timodlik bir kishining shahodatiga binoan toshkanlik yusufbek hojining o'g'li otabek bu kunda xonimizga qarshi bosh ko'targan aziz parvonachi va o'z otasining vakolatlari bilan Marg'ilon kelib, bu yerdagi fuqarolarni ham xon janobiga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan Otabekning bu harakati ulul amir bo'lgan janobga bog'iylik bo'lib, uni ya'ni Otabek Yusufbek hoji o'g'lini o'lim jazosi bilan jazolash taqozo etadi ikkinchi otabekka yo'lda ko'makchi bo'lib yurgan marg'ilon fuqarosi mirzakarim qutidor ham shu jazoga sazovor tutiladir ziyo shohchi bilan o'g'li rahmat bu bog'iylikdan xabardor bo'la turib vaqtida hukumatga ma'lum qilmaganlari uchun bir yildan zindon jazosiga mahkum bo'ldilar. haqsiz jazo Ziyoka bilan o'g'li zindonga jo'natildilar va otabek bilan qutidor jallod quliga topshirildilar da shuning ila hukm majlisi tamom bo'ldi oradan 10 daqiqa chamasi fursat kechgan edi qushbegining ayonga so'zlab o'ltirgan hikoyasini tezroq bitishini kutmakda bo'lgan qo'rboshi nihoyat chidalmay o'rnidan turdi dor ostiga borib hukm ijrosi vaqtida hozir turish ijozatlari bo'ladimi tafsir tafsir e, bir xotin kishi arzim bor dedi. E, kirsinmi qushbegi qo'rboshiga ruxsat ishorasini berib pirmatga dedi kirsin o'xshamagan yerda bir xotinning arzga kelishi qo'rboshining ko'ngliga shubha soldi mashhula xotinning qanday arzi bo'lganligini bilib ketishga tilasa ham qushbegidan ruxsat olib qo'ygani uchun mahkamadan chiqishga majbur edi qo'rboshi mahkama eshigidan dahlizga chiqar ekan eskigina paranjiga o'ralgan bir xotin qushbegi to'g'risiga to'xtab bukilib ta'zim qildi xotinda hayajon va entikish holatlari bor edi shuning uchun qo'rboshining boyag'i shubhasi yana kuchaydi qushbegining ko'zidan yo'qolib turish maqsadida o'zini eshikning orqasiga olib ketmay to'xtadi xotin shoshilib kafshini yechdi da eshik ostida nimanidir paranji ichidan oqtarindi ichkariga kirib arzingizni so'zlang opa xotin ichkariga kirdi va qushbegi oldiga borib unga nimadir berdi da orqasiga qaytib eshik yonig'a kelib turdi xotinning berib ketgan narsasi uch to'rt buklangan bir qog'oz edi qushbegi sekin sekin qog'oz taxtlarini ocha boshladi xudo rizosi uchun tezroq tezroq yo'qsa ikki gunohsizning qonlari g'ib o'tarsiz xotinning bu so'zidan ayon bir birlariga qarashdilar xushbegi tez tez qog'oz taxtlarini ochib bitirdi va yo'g'on qalam bilan yozilgan uzun bir maktubni o'qimoqqa oldi maktubni o'qib chiqish uzoqqa cho'zilganlikdan xotin nihoyatda toqatsizlangan edi oxirida qushbegi maktubning so'ngrog'iga kelib to'xtadida chaqirdi hurmat hurmat labet taqsir darrov haligi osilish uchun yuborilgan gunohkorlarni orqasidan ot bilan yugur dor ostidan bo'lsa ham qaytarib kel buyrug'imni qo'rboshiga aytsang unat qo'rboshi ham shu yerdalar chaqir xizmat taqsir yaxshi siz ketmagan ekansiz hurmat bilan borib darhol boyagi gunohkorlarni qaytarib kelingiz sabab taqsir sababini surishtiradigan vaqt emas chop dedim chop boshisi qo'rboshi qulluq qilib pirmat bilan chiqdi uning keynidan qushbegi padari la'nat deb so'kinib ayonlarga qaradi endi xotinning hayajoni biroz bosila tushgan edi qushbegi qo'lidagi xatni yana o'qishga tutindi ayoni shahar bunchalik ishga yarag'an qushbegining qo'lidagi maktubga va uni keltirguvchi xotinga qarashmoqda edilar qushbegi maktubni ikkinchi martaba o'qib chiqib xotinga qaradi o'ltiringiz singlim xotin o'ltirmoqchi bo'lgan edi paranji ichidan uning atlas ko'ylaklari va nafis oq qo'llari ko'rinib ketdi xushbegi yer ostidan xotinni kuzatdi da qo'lidagi maktubning orqa o'ngini tekshirib qaradi maktub anchagina urung'an qog'ozi shaloqlangan edi qutidor bilan otabekni kimi bo'lasiz singlim qutidorning qizi otabekning xotini buni nega ilgariroq olib kelmadingiz xushbegining bu savolidan kumush bibi qo'rqinch bir ma'noni ongladi go'yo ish o'tgan so'ng kelibsan degandek tushungan edi shuning uchun ul titroq bir ovoz bilan so'radi ah, endi yaramaydimi yo'q yo'q qizim men nega kecha va o'tgan kunlarda olib kelmadingiz demoqchiman o'zim ham bu maktubni shu bugun ko'rdim maktubni ilgari ko'rmagan edingizmi ko'rmagan edim maktub qayerda ekan uning eski kamzulining cho'ntagida ekan siz ham o'qib ko'ringchi ponsat o'qiganmisiz o'qiganman eringizni hukumatga qarshi harakatini ilgari ham bilardingizmi qanaqa harakatini masalan biz otangiz bilan eringizni nima uchun osmoqchi bo'ldik haqsiz haqsiz gunohsiz bu maktub bilan eringizni o'limdan qutula olishni sizga kim aytdi o'zim bildim bo'lmasa bo'lmasa ilgaridan eringizni o'sha harakatini ham bilar ekansizda yo'q taqsir men men onam bilan to shu kungacha ularning nima gunoh bilan qamalganlarini bilolmay hasratda edik faqat bu kun kishilarning og'zidan eshitib bildikki siz uni toshkandan isyon chiqarg'ali kelguvchi deb gunohkor qilar ekansiz onam bilan mening baxtimga kutmagan joydan mo'jizadek bu maktub topildida men xizmatingizga yugurdim dor yonidan qaytishdilar kumushbibi sachrab pirmatning yuziga qaradi va uzoq tin olib qo'ydi shu choqqacha xat o'qib o'ltirgan ponsodboshi maktubdan yaxshi asarlangan edi maktubni yonidag'iga berar ekan xushbeyga dedi bu xat toshkentlik yusufbek to'g'risidagi fikrimizni tamom o'zgartadir taqsir uning azizbek tomonliq bir kishi ekanligi farg'onaning har bir xos va omi og'zida naql qilinsa ham ammo hech bir kimsa uning ichiga kirib chiqmagandir har kimning ko'nglidag'ini yolg'iz bir xudodan boshqa kim bilsin yov qochsa botir ko'payar qabilidan shu choqqacha lom demay o'ltirgan shahar ayonlari ham masalani onglab so'zga aralasha ketdilar xudo haqni nohaq qilmadi bechora yosh yigitning haqsizga qoni to'kilmadi qutidordek qo'y mijoz bir odamning bunday zo'r ishga aralashganligiga aql ham bovar qilmas edi go'yo bu so'zlar kumush bibining o'chgan charog'ini qaytadan yoqarlar umid osmonining yo'qolib yashirinib ketgan yulduzlari yana qaytadan o'z o'rinlariga kelib qo'ng'andek bo'lurdi uning ko'z o'ngida joy olgan qoraliqlar shu yoqila boshlagan najot shamlari partavi bilan o'z o'zlaridan yo'qolgandek ko'rinarlar edi dahliz eshigi ostida bir turkum oyoq tovushlari eshitilib qo'rboshi ko'rindi taqsir taqsir kelishdilar kirsinlarmi xushbega javob berish o'rniga maktubni olib ko'rpacha ostiga yashirdi va kumushbibini tanbehladi majlisda manim ruxsatimdan boshqa so'zlashingiz otangiz bilan eringizni o'limlarini tilashingizdir tushundingizmi kumush qabul ifodasini bergandan so'ng xushbegi dahlizda qarab turgan qo'rboshiga kirsinlar dedi kumush bibi ularni boya yo'l ustida yigitlar orasida ko'rgan bo'lsa ham biroq dahshat ichida faqat o'rdaga qarab yugura bergan edi endi kirsinlar jumlasini eshitgach yuragi ortiqcha shopirinib ketdi uning istiqboliga turishni va bo'yniga osilib yig'lashni tilasa da qarshisidagi olabovchilar bunga mone edilar shu vaqt yigitlar oldida qo'llarida kishan bo'lgani holda otabek bilan qutidor kirdilar yigitlar siz chiqingiz qo'rboshi siz kishanlarni yechingiz o'zining bundan keyingi ko'rguliklarni fojialar vodiysida ko'rgan qo'rboshi boshlab kishan kalidini qutidor qo'liga soldi kalitni burar ekan uning qo'li dir dir qaltiramoqda edi homidning noma'lum bir g'arazi yo'lida qurbon qilinay yozgan va bu g'arazda o'zining ham ishtirokining borlig'iga qoyil bo'lgan qo'rboshi ishni bu yangliq akslanishdan sirning ochilganini muqarrar bilib o'zini shu soat jallod qo'liga topshirilishini aniq kutmakda edi ming balo bilan qutidor qo'lini bo'shatib gal otabekka yetdi otabek qo'llarini bo'shatquvchi qo'rboshining bunchalik titrab qaltirashdan o'z raqiblaridan bittasi shu kishi bo'lganini o'yladi garchi o'zining najoti hali qorong'u ersa da qo'rboshini bir sinab ko'rish uchun hamma kuchini ikki ko'ziga yig'di da unga qaradi favqulodda dahshat kasb etgan uning ko'zlari qarshisida qo'rboshining gunohkor ko'zlari chiday olmadilar da yerga boqdilar otabekning bu sinashi o'z fikrining to'g'ri bo'lishi bilan natijalandi qushbegining buyrug'i bilan ikki gunohkor tiz bukib o'ltirdilar qo'rboshi ham to'rbasini yo'qotgan gadoydek qushbegining chap yonig'a kumushbibining yuqorisiga borib o'ltirdi otabek va qutidorning ko'zlari kumushbibiga tushgan bo'lsa ham o'z qayg'ulari bilan bo'lib unga iltifot qilmaganlar hokim mahkamasida paranjilik xotinning nima qilib yurganligidan favquloddalik ham eslariga kelmagan edi dor ostidan qaytish sirri qo'ldan kishanlarni olinish sababi ularni juda shoshirg'an shuning uchun qushbegining og'ziga qaragan edilari qushbegi bo'lsa negadir uzoq o'ylab o'ltirar tezda gap ochmas edi bu holdan butun majlis ahli qabziyatda qirq quloq bo'lib uning og'ziga tikilgan edilari ammo bu holga qo'rboshi joni dildan tarafdor shu holda bir necha kunlab emas yillab so'zsiz qolishni tilar edi otabek qo'lga olingan kuningiz menga o'zingiz bilan otangizni qanday kishilar bo'lganingizni ya'ni maslakingizni so'zlagan edingiz ammo biz o'sha so'zlaringizga dalil va isbotsiz ishona olmaymiz sizni dor ostidan qaytarib kelishimiz ham o'sha davongizga biror isbotingiz bormi yoki quruq bir gapmi deb hukmni ijrosini bir oz fursatga to'xtatishdir endi siz o'sha davongizni isbot qila olasizmi o'sha kungi manim so'zlaganlarim otam bilan manim ichki sirlarimiz edi albatta bunga guvoh va isbot topish qiyindir agarda otam kelib manim so'zimni quvvatlaganda ham baribir siz o'g'lini qutqazish uchun so'zlay durdir edingizda ig'vogarlarning gapiga ishonib o'z hukmingizni berardingiz demak o'sha so'zlaringizni isbot qilish uchun hujjatingiz yo'q yo'q isbot uchun vijdonimdan boshqa shohidim yo'q yaqin orada toshkentdan biror narsa olganmidingiz ya'ni nima masalan xat oldim oldim isbotim ham bor ayoni shahar uning bu holiga chidab turolmay ko'zlariga yosh oldilar odam qo'shsangiz men keltiray guvohimni tinchlaningiz otabek nima olgan edingiz maktub kimdan otamdan qachon toshkentda isyon boshlanish oldidan undan keyinchi olmadim otangiz o'sha xatida nimalardan bahs qilar edi tushunmagan toshkent xalqini azbekning makriga uchganidan eng oxirida manim shu holga tushmog'imni karomat qabilidan so'zlab menga bir muncha nasihatlar ham qilgan edi otabekning bu so'zidan keyin ponsatboshi endi bo'lar degandek qilib qushbeyga qaradi xo'rboshi ersa otabekning ustida hali bunchalik tergashlar borligi uchun o'zini biroz to'xtatib qoldi Qushbegi ko'rpacha ostidan xatni olib otabekka ko'rsatdi bu qanaqa maktub taniysizmi taniyman ta'rifini sizga so'zlaganim otam maktubi taajjub buni sizga kim keltirdi taqsir najot farishtasi ana u men bu savol javob ila ikki vujudning hamma hasratlari alamlari bir birlariga anglashilgan ikki tovushning biri birisiga kelib qo'shilishidan ikkisiga ham til bilan anglatib bo'lmaslik bir hol yuz bergan edi bu sen senmi qizim men otajon hasanalini nega bu kungacha topib bo'lmadi qamalgan kunimdan beriga undan xabarim yo'q taqsir bugun o'n ikki kun hasanali ota toshkent ketmishdir shundan beri undan darak bo'lmadi qo'lingizdagi maktub bilan ehtimol biz oqlangan chiqarmiz hozir biz sizning adolatlik hukmingizdan bir narsani so'raymiz u kim? bizning to'g'rimizda yomon maqsad bilan sizga chaqimchilik qilg'uvchi ig'vogar va g'arazgo'lar bu majlisga hozirlansinlarda o'zlarining mash'um kashflarini va yo ko'rgan eshitganlarini isbot qilib bizni qayta boshdan dor ostiga yuborsinlar bil aks isbot qilolmas ekanlar bizga qazig'an chuqurlarga o'zlari yiqitilsinlar adolatingizdan bizning talabimiz shul talabingiz o'rinlik ammo xasmingizni bu majlisga hozirlash uchun vaqtimiz ozdir va lekin bu kun uni qo'lga olarmiz va bir sukun beshovingizni bir yerga majlab o'z hukmimizni beramiz qizim sizning bunchalik zakovat va jasoratingizga otangiz bilan eringiz har qancha tashakkur aytsalar va o'zlarini bundan so'nggi umrlarini sizning baxshishingiz deb bilsalar arzir men ham sizning bu xizmatingiz evaziga eringiz bilan otangizni hozirdan boshlab ozod qildim ammo otabek ish bir tarafli bo'lguncha o'zini qochmasligi uchun kafil berishga majburdir hamma mol va mulki bilan qutidor otabekka kafil bo'ldi va qushbegining haqqiga duo qilib uchovlari mahkamadan birgalashib chiqdilar 70 kunlik bir muhosaradan keyin uch minglik sipohni Toshkan qo'rg'onlari ostida qurbon berib, Nor Muhammad Qushbegi quruq qaytishga majbur bo'ldi. Bu 70 kunlik qamal vaqtida Azizbekning sodiq fuqarolari bo'lgan toshkanliklar astahidil unga xizmat qilib, jonbozlik ko'rsatib, nihoyat qipchoqlarni umidsiz qo'qonga qaytarishga noyil bo'ldilar noyil bo'ldilar ammo o'zlari ham yaxshig'ina bo'lib qoldilar yetmish kunlik bir qamal yetmish kunlik chetdan va eng ozi qishloqlardan munosabatni uzib turish albatta toshkentni bo'ldirib qo'ygan edi bu yetmish kunlik bir qamal toshkentning hali yig'ishtirib kira olmagan donlarini ekinlarini yov qo'lida qoldirdi savdo ishlari butunlay to'xtab savdogarlar zo'r falokatga uchradilar kosib faqir xalqning holi juda yomon edi nonsiz donsiz kiyimsiz suvsiz alohazali qiyossiz siz bo'lib eng oxirgi chekka yetgandagina qamal balosidan yaltirasin qaltirasin muzaffariyat bilan qutuldilar xalq o'zining bu 70 kun ichida tortgan mashaqqat va azoblarini qipchoqlar ustidan chalg'an g'alabasi bilan bir daraja yuvdi da kasbiga ekin tikiniga urinib ko'rishni o'yladi to'g'risi o'ylay ham olmadi azizbek mundan keyingi toshkentning mustaqil hukmdori azizbek qipchoqlarga chalg'an g'alabasi uchun ul terisiga sig'maydir ul endi qipchoqlar toshkentni olib qolsalar degan mudhish xavfdan qutulgan ul endi toshkent va atrofining xoni xoqoni endi duhoba va atlaslar ustidagina o'ltirmoqqa qanoatlanmay o'z sha'niga o'z qudratiga muvofiq tojlar taxtlar yasamoqchi o'zining eski mahramiga ko'ngli to'lmay boshqa bir o'yinchi ashulachi husndor bir mahram topmoqchi va o'zining bu mashhur mahrami bilan yer yuziga turkiston va buxoroga dong shuhrat chiqarmoqchi azizbek endi juda xotirjam edi qipchoqlarning qaytadan toshkan ustiga kelishlarini ehtimol ham tutmas edi chunki o'zining qipchoqlarga bergan zarbasini ularga yuz yilsiz o'ng'alish bermas deb bilar edi hamma ish joyida lekin bir narsagina ko'nglining nichka ingichka yerini jarohatlaydir azizbek ko'ziga hozir yorug' dunyo qorong'u bu qorong'uliq ichida boyag'i shirin xayollar ishlatiladirgan toj taxtlar va boshqalar ko'rinmay qoladirlar yetmish kunlik qipchoq urushi ming turlik yo'llar bilan yig'ilgan xazinani barbod bergan xazina qipchoqlar ustidan g'alaba va istiqlol mastliklari yo'lda qurg'an fuqaroning jon otib qipchoqlarni qirib yo'yganlari uchun inomlarga ehsonlarga va oziq ovqatlarga qurbon qilingan mana shu edi azizbekning ko'z o'nglarini qorong'ulatatirgan jarohat bu ishning kengashiga emas berilgan qarorni amalga oshirib berishlik uchun yusufbek hojiga yigit yuborib hozir uni to'rt ko'z bilan kutib o'ltirar edi nihoyat yarim soatlik bir kutishdan so'ng yusufbek hoji eshik ostidan ko'rindi azizbek odatiy qarshilash yonig'a bir navozish ham ilova qilib hojiga yuqoridan joy ko'rsatdi bu favqulodda navozish sababini o'ylamoqqa hojining vaqti yo'q chunki o'zining qayg'usi o'ylashga fikrlashga yetarlikdir ko'zining oqu qorosi bo'lgan otabekning holi nima kechdi qorong'u zindonlarda rutubatlik zax yer ostilarida ochliqdan tashnalikdan sovuqliqdan aziz ko'kragini yerga berib jon berdimikin zolim beklar qonxo'r hokimlar rahmsiz jallodlar mash'um dorlar va qo'rqoq xalqlar orasida keksa otasini mushtipar onasini ko'rolmay dunyodan ketdimikin mana shunday ming turlik vasvasalar ichida qarshidagi azbekni ham unutmoqda edi azizbek bo'lsa javohir qadalg'an tojlar oltin taxtlar nozanin parivashlar dongdor mahramlar haqidagina o'ylar edi hoji manim sizni o'rdaga chaqirganim sababini albatta bilmagandirsiz taqsir chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligi rayonning rohati hukumatning barqaror turmog'i uchundir hojining bu so'zi azizbekni yashindek urdi uning ko'z o'nglari qorong'ilanib haligi shirin xayollar tag'a qorong'ilikda yashirindilar ul ortiqcha o'ng'aysizlandi va tilar tilamas shundoq yetmish kunlik qamal bilan xazinamiz juda g'ariblandi hatto shu keyingi kunlarda sipohlarning ozig'i uchun ham qiynalib qoldik mana shu to'g'rilarda sizni kengashga chaqirgan edim ma'qul taqsir men bu to'g'rida bir qarorga ham kelib qo'ydim qarorlari muborak bo'lg'ay qarorim shundan iboratdirkim ertadan boshlab yurtga 32 tangadan soliq sochasiz yusufbek hoji yurt besaranjonlig'i va o'g'il qayg'usi bilan asabiylashgan edi azizbekning bu ablahona qaroriga qarshi qizishdi azizbekning bu zolimona buyrug'iga qarshi qattiq so'zlar aytishga o'ylasa ham achchig'ini qanday kishiga aytilishini o'ylab o'zini biroz yig'di taqsir amringizga qarshi tushadirg'an joyim yo'q lekin shunisini bir oz o'ylamoq kerakki yurt yetmish kun qamar kechirdi onadan tug'ma azoblar ochliklar o'tkardi va o'tkarmakda menga qolsa bu kunlarda 32 tanga emas 32 qora pul solish ham og'irdir yurt 5-10 kun orqa o'ngini olsin so'ngra nima deysan hoji ishning bunchalik yomonga ketishini o'ylamagan edi shu daqiqada ishning oldi olinmasa endi gap faqat azizbekning jallod chaqirishga kelib qoldi taqsir siz yig' der ekansiz ertaga emas bugundanoq yig'a boshlayman yurt qani bermasinchi faqat menga sizni buyrug'ingiz kifoyadir bu so'z azizbekka sehr kabi ta'sir qildi dahlizda turg'uvchi yigit orqaliq jallod chaqirishga jo'plangan tili o'z zarariga harakatlandi o'rda begiga ayt hojiga bir kimxob to'n chiqarib kiydirsin abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining to'rtinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova